mari pose rek. Si akeh penggawean iki. Cura curi. Kono kula pari. Kon niku. Kono mau jare ngedem kok di penggak sik niku. Gak di penggak mana seakan dunia jual juli kon kuasai dhewe. Kon mari ngono omonganmu. Lah kalau kepingin sih. Iki banyak suara, kon rekaman mana kon? Dari arah-arah ini memang gilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok? aja gegeran lho kono. Pekara gendeng jelas juliae, engko marai medhotos duluran lho. Lho, sak karepmu. Kan kepingin ngeten sih. Lho sajane aku kepingin. Ha iki juga. Sik, coba pose piro? Eh, nyuro ta ngono. Delok pose lho, pos endi ngono pos prapatan iki kok tak pertelon ngono. Lho, pos gendeng iki lho. Eh, sang ngono pos hansip. Di radio Duh. aku dengar sokran akeh utange. Wes terus terus mulai kan. Wes terus nari. Ah, wonten jurak juli Pak Diraji ya. Iki jurak juli. Eh jurak juli, ana jurak juli gak iso. Oh, ah, jurak juli lek digomblo iku kon iku. Eh, ya cepurane ya. Oh, kene paling pos maneh iki nggo. Gak apa-apa wis saiki dinise kene. Eh kan bari kan mulai. Ah, iya iya. Mana? Ngomong anakmu kono. Kan iku ganggu ae. Ayo gentar telu iku dalan. Kemana lho, Rek? Eh, eh ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi pergi ke pasar ngutil trasi. Memang pacarku tak tahu diri. Sablak leleken pacul halalalala. -hala. cabang bakul sing dadi bakul merengut ae apa model-modelan <coughs> ngitung suara sampe jerit iki mang kidungan jaman biyen iki <laughs> kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lombok Tapi untungnya sing edeng mang ya bener ya kan. Kok metu to tabun kok ngoncok kaya gagal karuan ini. <laughs> Tapi wong nyambut gawe. Direwangi ngene perlu ngingoni anak marut kok. <laughs> Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. <laughs> Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Telu pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Coba pabrik gula iki nek nanggap terus. Kasih tuku gula wis. ana daya suguhi wetang gula gula gak tuku iki kari rong pabrik jangan nanggepi nyemberai probolinggo sopo mlakune gedewang-gedewang rek wah Ponjol awas ini. Iya, sokran. Eh. <laughs> kebeneran. Tuh, kebeneran apa? Jadi kuno ya kape konsultasi. Wah, kok menelip omong penuh? Lu gak mesti jawab sih kan? Tadi jawab apa nih? Lu tadi eh tadi menungso. Masa kape dadi raja kaya? Wis terang, omong penoko niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Oh. Mamula senajan sekolahmu iki tamat SD, iya ya. Kon kudu maca kamus. Wah, hmm. penoko ngerti kamus bareng. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus. Karangane Empu Gandring. Karangane Empu Gandring kuwi isine apa? Isine dukun bayi. Kok ngene iki? <laughs> ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan iya ya anane wong pinter lak teko pergaulan pergaulan gak beda ambek beras beras gak paisane dadi beras beras diapakno di ayo dikemah siapa no dikemah 100 ditutu goblok iya iya kan kemana dadi jarang kepang melian lho iku diselep-selep iya diselep hmm. Panjang tidak dipikir ya? Iya. Menungsa itu panjang melalui proses. Waduh. Bingung mana kan? Hmm. Sampai proses ini. Proses merubah acara ini lho. Proses apa? Mulai cili. Hmm. Terus diwoso. Diwoso. Tuwek. Elek. Mewek. Terus. Gegerin dengkek. Terus. Apa nih gak mate? Walaupun Lah iya. Aku cek berikan. Dodol kocok motor. <laughs> Lah pen niku kacamata kira-kira penodel, lek mlaku lak jelajat. Dagangan kok, lapo kacamata ku tak? Oh, dagangan. Dagangan, tapi diceladoni wong ae. Ah. Lah apa dicelado? Dodol kacamata hmm. ana wong kabeh tuku tak wara. Iya. Golek kira-kira tak mboten. Jare ngono, hmm. kula golek sing saged maca. Iya. Tak kei. Kacamata sing kacamata kira-kira sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. <laughs> Loh, jare sing terang ae. Terus ya Ya tak maksud aku ngono iku. Tak gerak iki ora no. Bareng dituku, dikek maca jari cakeran. Gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso kaya macane? Lho ngono iku gedekno to lanjut kaca mata. Iya. Lah apa wong dhewe wong gak sekolah ya apa lho iso Oh, buta urut kan? Buta urut. Tunggu kacamata nanggonku supaya maca cahaya terang. Oh, alah. Tadi tuh kacamata ke perlu dikanggu maca. Iya. Nah, ini bisa maca nih gak sekolah. Lah, emang gak sekolah jadi bisa maca. <laughs> iya kok gak duwe wis antek no. Kena ya susu ah. Tak pikir usah ke rezeki ini ngono pikiranku. Rezeki rezeki tapi nih maca apa kacamata nih? Kacamata. Eh, kacamata apa mau? <laughs> kacamata ni kacamata lha yo kacamata ni lak terang ta kacamata kacamata lha yo kacamata iya terang tapi wong gak iso maca lha iya duwe kok penentekno wis tak wis cocok ngono ane ngono pun iso golek kacamata ya aku tak pesen iku ngono kacamata ya wis iku wis hah putih tak biru ungu eh putih terang Kocomote gadok biru. Keliru ana sing biru. Oh, ireng ida. Iya ireng ana keliru. Lemah teles. Ha, aku lemah garing ae. Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kan wedi. Sing setengah coklat iki. Setengah coklat iku disombo. Sing kota disombo kena iku. Ana dhewe, apa rasane oh, ana Oh Iya, ana alat iki ta. Iku kan gua aman bengi kene. Aman begi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho. Ane mung ora pecah. Hmm. Eh tuku mana lah kapan tak duitmu? Papan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah ngono ya tobo. Wis tekor sabiran-biran dadane. Saiki lah gak wani muni diuber-uber sing tuku iku aku. Ya diuber-uber sing tuku kacamata. Iya gak iso mbalekno duit wis bapak minangka pengalaman. Tak balekno apa kacamata nih? Apa nih kacamata nih kok mbalekno? Iya. Lah kok ora njaluk duit? Kon gelem nekori. Ulirana no kaca ae. Kaca apa? Kaca raja. Lah milo <laughs> terus wong iki wae to niki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dedel koran. Lele le mudune nek melorote. Lho gak melorot tapi ikan melintu. Iya. Koran saiki gak payu. Meni tak timbang no. Tak timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lah nah. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbang no pisan. Sing iki kena. Hah? Tahu kita kaget. masih rugi aja apa terus apa apa lo kata apa nak pernah kayak ironi apa lah bandaku terus lari nih kok apa nah, tapi dia kau nggak pernah bayar ya boleh bayar Kau ni gue seneng ayam no konco soroi. Lelai ya ya apa sepisan kau cemoto. Hmm. Indo kau orang tak pernah bayar. Aku saya gerusa. Ah. Aku awake apa pengurusan. Siksa batin aku iki. Siksa batin apa? Lho, kok iki apa? Eh. Aku sik beli lak dhewe rencana ta. Iya. Rencanaku nek ana rezeki, buka apa? Hah? Buka apa? Buka apa? Buka eh, objek apa? Apa buka reparasi? Apa peno buka bengkel? Tapi meracang. Eh? Meracang. Meracang nang dicetok embok eh, apa nang gone pasar? Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak. Iya, aku wis kapok kok meracang iki. Oh, Mas. Sepisan api pindho api ping telu gegeran. Tadi ini gak wawu gak ya? Lah iya lah. Oh, gak wawu ya? Lah iya. Torok pilih lah sepeda motor. Duh. Sepeda motor ini penuh dop lo gak ngatur perancangan ini? Iya malah aku kena urusan kriminal. Lah sepeda motor sepeda motor. Sekelan pisan. Anjuran. Duh. Apa? Sepeda motor apa ya? Pecicilan. Hah? Iya pecicilan. Pecicilan. Sepeda motor ngancilan. Iya. Turun entek notol. Kan gelem nebus. Nebusin apa? Nebusin apa? Oh, tak kena perkara. Lho, lapo aku sing tanggung jawab tebu sing deket nunggonku. Tak, tak duwe. Lho, engko lagi iku tak dolo maneh ngene lho kene. Lah pertama nebus iki duwe sapa? Ya duwe emmu. enak, enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing kedol. Lah engko tuntunin sepeda e, lah gak apa-apa ta. Lah kepeda sing duwe dicekel aku. Lho, wong iku angsuran gendeng ta. Kuwi lak ono no tae. Kok mama. Wis gak. Wis gak seneng aku. Wis. Kok dalam penggawaan dia <laughs> Lambimu kok api Terus kaya nanti nyantak lambi gini kaya enak Kata ini ngejok no ini Sesuai Tak sini lah Lu itu nek perlu Lu Eh apa kau nulung konco Koncengnya jeng nyono konco dilok no wong Iya ya Kak tega ya Wong ibu e napi tapi gak salin-salin jeng kan Iya konco ini sopere Wih saya coba ngelambimu Hahaha <laughs> Mas, sampun iki, pun iki nyelek klambi tambah gedhe kowe. Lho, gendak gendhi gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi peno? Lah saiki apa direncanan lho? Oh, direncanan peno kawasan aku kembes kembes joan ngene kok. Jaitan ndi? <laughs> Nek jaitan tetep aku. Iya apa? Iki timbangane larang jaitan aku. Benangi ketok ngene. Lho, peno. Gak dijahit, gak dikatakno, dilem. Lupa dileng. Yo enak ngombe gak soro-soro. Ngombe dikelindek gak siji. Mene tangane ben lempenge ngono. Oh, tadi kapan ngombe iku gak separo. Iya. Tadi kapan Kalau bisa tangannya, tangannya si domba Iya, jadi gak ada kisah bentek hmm. Ada mana ngolot mane Lho, iya, mau ngatasi ngolot ae Dilem ambil apa? Lho, dilem ini, barek kolot lah kena Kolot apa? Kanji lak kena Lu kaji? Iya. Ada rola sama nak kaku. Lu gak apa-apa lak kari ngiri usia ya Lah kon kepingin gak coploan. Iya, sing sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuat ngono. Kadek dikai paku. Lu kok dipakir? Ya iya saya tambah kuat tadi gak beda-beda iki. Tuh. Kelambi iki dipaku. Iya. Lah kon di sodor ae. Gemitasi ku, ketok iki Oh, gemitasi, gemitasi. Kira no anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane. Tapi kaene wis ana, Bang. Wis ana. Lah tak gawane apa? Kaene penak apa? Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho <laughs> oh. wong e. Yo wong sidenge menungso ae kok. Pada kapan mau mati lah kain ini penuh gawa? Ya mesti apa sih awakmu? Lainan ini parah nih kain ini penuh gawa? Ya aku lah ada perhitungannya tak Pada koncoy jiri-jiri Gak seneng aku pakai ciri-ciri lah. Bakal ke meja no gowo tapi oh. penjahite gak ono. Iya tapi lah atas si bakal tak durung tadi ke Tadi ke tambah soro kon. Tadi iya sak ongko sih. Lah iya, lah iki apa kartu? Ora ndak ono meja kok bingung. Meja ring. Meja tak ono ke meja engko. Meja. Heeh. Iki bakal penjahit iki. Iya, Iki anak dhewe lah penjahat. penjahit anak mana penjahit? Penjahit. Nah, iya. Oh, penjahit apa? Wingi jahit. Lu sembal. Hah? <laughs> Sing model kan yo Oh, sing galar-galaran Eh, pene apa pesen-pesen di di kawakno gano oma. Apa iya? pesen watu. Oh, iya. Eh, gawe apa? Gawe pandasi ku apa? Ade ngedekno apa ta? Kang gawe kerju. Oh, di pasar yo apa? Ah. Takone mantel lan ngono. Gak mantel apa-apa sing tak gedekno. Saya kartole iki lak takon ta. Nek ana pesen watu iku kanggo penok apa kanggo tangga lak ngono. Saya genuduke miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sit sampingnya. Oh, berarti pengurus kampung. Hmm? Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, iki lak ya kadang-kadang. Iki bagian sing diurus ae. Loh. Aku aku sing diperintah sing diurus. Oh, sing ngurusi penok. Sing ngurus aku. Hmm. Lah hmm. saiki kampung karo pung kok apakno? Apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, embung eh, dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. apa gawe umur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali bareng kok ngono. Kok niku ya apa? Tapi kampung iki diperbaiki diperbaiki. Omah tetep awet gak sampai nandan-nandani gak nyinano oh, blondang. Iya blondang. Ah? Iya. Arep kabeh digawe watu kabeh. Omah omah dhewe ta omah wonge? Ya Omae kabeh kamu nggih watu. Dike watu rencanane ngono. Kate boto ya. Gak dadi wong iki mlebu metu koyo guwa ngono lho. Kok <laughs> iki Kono iki diperbaiki seluruhnya, Perlu perlune kanggo bentuk Karang Taruna. Lah iki cepet nek Karang Taruna iki maju lak maju kabeh ya. Ya kampunge ya tenang. Iya. Lah iki lek menyane wis omah dadi, ya hmm. lek ngelas-ngelas napa ojo katik nang ajo Iya nang nggonku ae. Wong hmm. akeh tukang gelas. Oh, Dikembari kon. Lah tukang gelas iki peno ta aku. Lho, lah kon gelas sapa sih? Aku yo kadang-kadang lasiana iku karo anang iku. Iku gelas nang omah. Iku lasiana bare anang kon gelas. <laughs> Kocok dilas. Kecaprotan ki anake ah tukang las. Iya. Anake. Ono las karti. Oh, sing golek anu las duduk duduk anu duduk beras ya las itu. E oh. Kok gabah. Ora kok nang las itu. Tukang las tukang las. Tukang las, anakku tukang las. Tukang las sing listrik. terbang iki. Las listrik. Duh. Anakku las listrik. Lah ni aku opine las pananan <laughs> Kenapa nih? las listrik ini. Dari ngelas kapal terbang barang anak penuh itu. Iya, kan. Kok boleh jare? Kan iya gak boleh sih. Eh kenapa gak boleh? Nang luar Jawa ya. Kenapa? Lho kan. Dari ngeles kapal terbang katut ngene. Katut rono. Gak boleh. Gak boleh. Minggat deh. Oh, sampai tak lebok ni surat cabar. Lho. Anakku nyandi rek. Gitu. Beta. Pak, surat cabar kok. Anakku nyandi rek. Itu surat cabar aku Tak lapuran ah, kok sing ngono lho oh pernah laporan iya kan sing aduh tapi lek sing anake wedok walengkir kuning iki jane mesine pramugari pramugari kapal terbang iya biyen kecak dadi sak waya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno iya ono majune nglencer langsung peno mancuk ndur wong langsung disau teko ndur kan enak kan enak enak eh. wis gak tuku karcit sawah hutan ae <laughs> enak enak peno nglencer luar negeri kan gak bayar nah ngono lho disau iya tapi gue pasporil. Eh, surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Ibu. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya, paspor. Kon ngro gak kon ilingno. Cak, hmm? iki ana wong kate ngrasno pager ya, pira lek ukuran dawane? Ya dawane dawane pira? Iya. Ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lah lebih singkat lebih bagus lho. Mari minggu iki iso ya. Ning ngelas iso lah ndekeki pagri wong sapa. Sakmono dawane. Lho, lah penak ya apa penggawane tanggung apa enggak? Nek dibekek to pinggiran bong lho. Saya bisa disawakno perapatan kono sampai pertelon. Wong duduk mesti kayu. Oh. Tapi pagar kayu dilasno. Dilasno. Dilas. Kenek ya pagar kayu dilas. Sing lasne ya. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas kok bong. Bong lho. Ya. Ya carane lho, oh, jambane eh. dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tangan penon lho. Oh, dadi ngene ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lha mbok teko ndi enake? Kok pernah apa teko kono? Nek dapat dapat aja jelas lho. Kau lah kelas biasa lho, mesti mesti. Iya, pipo pipo. Hmm, pipo. Pira per meter? Per meter delok. Per meter biasa e. Delok lah selasa jalur tebel ta. <laughs> Jalur benggang-benggang. <laughs> Bunga-bunga lah gelis mereka ini. Dirapet, dirapet. Ini rapet dicucu ibarat dilas. Orang itu. Oh, lah itu bisa ngake. Iya, lah itu bisa ngake. Rangkep piro pagre. Oh, pagre upamanya enam ya. Rujine, rujine. Rujine? Iya. Biasanya kan ada yang sepuluh, ada yang songo. jari Meter itu. Apa sih karepe bawah ini? jari apa itu? Jalur apa Kotak-kotak. Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan itu. Iya. Kalau kotak-kotak bisa ya. Apa pedang-pedangan? Kemulutan saya, Pak. Pundi iki, Kang? Lah kok enggak ditumbak. Lho sing lho krana linci pilek kaya tumbak. Hmm. Tambah kenteke. Oh iya. Ya apa? Sing kek pager ya? Iya. Wis gak perlu kek tumbak. Karena belingan oh, lho kok. Oh, pakro belum. Iku lek ambane gak cuma dhuwure 3 meter lan dhuwure hmm. ku Cak. Nah, iku tumbak. Kudu rata, nisor kan dhuwur kudu rata ana sing kelas cicuk nae wis gak gak Iya. Kudu menek, kena iku. Iya. Kudu menek. Ah, sing kelas nang dhuwur. Dhuwur, iya. Oh. Nah, pernah gayondo apa tadi sunggi? Nek dicemil ajakno wong iya. Ondo doae tolek om ndo sing metel. Pecet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena mbak iman. apa oh, nek kuwi mangkelan takoni ya dilas biasa lah pokoke dipenekan keren-keren eh, eh. oleh ngomong kaya wong kelelet megap-megap koni nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta lho iya untuk jaga kesehatan oh, supaya gak kelilipen gak perkara kelilipan. sebab pelas iku didelok iya mata iku neraca gak neraca kene apa lah tak culuk ya pangkelan ngono ya kene apa nih si geni mang lho Tak jeke pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih pian lak rodok tuwa ya. Hmm. Hmm. Saiki kaya apa jenenge? Bangkrut ya jane. <laughs> Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari hmm. apa operasi apa jenenge? <laughs> Operasi zebra. <laughs> Operasi zebra. Operasi kelurasti. Mihat iki lho. Iya, dereng irunge lak pesek. Saiki kok tambah ambles. Hah? iki kabeh tak gonang cepet iki iki ilangno perubahan iki perubahan aja sak wonge larang kirim hmm. ae rungring ngethok kok bareng ya iya kentenan tadi gak bareng lah ini masangnya penceng ya lah malah malah itu pengen lah tadi ya sak wonge loh Loh, oh, mau. Oh, oh bae. Anu wirung-wirung tok dikirim kok roro dadi ngono. Lho kok topeng? Iya, lak topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Tak plone sayang ya. Apa? Tek kok ngarep nek sik anu ya. Juga gang. Tong sing. Umur pena pirane? Hah? Umur pena? Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak ra tapi itu. Lho, kurang. Oh, juta songo. Wah, ini suwi tak sama? Masa ada di tangan sama kurang ya? Loh, <laughs> kok ini nakal? tambah nasib Pak kurang duwe ya 70-an. Ya wis tak limo. Wong wong itu kok bergaul, Pak. Lho, ana macok, kan wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kan ana dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Iya. Tapi apa? Ya. Mun tak jak. Hmm. ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Ya apa rezeki apa? Makan duwe kari. Katok kari yo ambek doae. tapi pengalaman lain kali jangan sampai terulang kembali Ya. masalah seperti itulah mm semua itu menurut dari lingkungan <laughs> maka dari mm. itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dipatahkan ya teman-teman sopra kan sik lu ketatap benar kanggo pipo Biasanya pernah lihat rokan nggak pipo? Iya, pipo nih sentek. Jangan aku jaluk tolong ke masang banyu. Mm -hmm. Pipo aku kurang. Si takon ini takon pipo once rokok tapi pipo nih banyu kan? Lak kena sih gelek GL Uh, di, ya pipa nirokok. Pipa nirokok eh, apa nih? Di kayak eli kunci, panjangnya el kunci. Kunci itu el apa? Oh, itu khusus sing rokok dong. Iya. Tapi apa banyu kene kan? Lho, ya apa? Rata mbak karu karuan. Lu kan mau boleh. Oh, kai so. Kan banyu kai iso? Di banyu tangga terledeng dengi. Lho, pernah kai iso, Ngurus no. Ngurus no iya kan? Oh, ngurus banyu dah. Kalau sih budak deh cek, e, lah bening gak seneng aku. Nah, lah ngapa aku cerita <laughs> kok niku tole banyu-banyu budak guyon-guyon iya wis seru ah banyu ya bening <laughs> iya Nek banyu sing bening. Ya, ana lan di hubungan kanca. Ya kakek-kakek kok nyeluk sak ember ngono. Ya banyu. Ya. Engko ijine pira nang anu apa sing perlu di. Kok iki kape masang ngene ta? Iya. Masang banyu kok sak ember. Tuh, contoh. Iku contohne apik ta elek banyu. Ya sak ember iki. Lah contoh kok sak ember. Sak pira? Kok iki ngedisi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong ku tanpa banyu susah sih. Iya, iya. Kan kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe. Iya. Bae nggon penangku siji. Mm. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang ngedot. <laughs> Kabeh ku banyu kon niku. Ayo, <laughs> dadi sing penting banyu. Mm. Lek sego lah gak penting kon peno. Heeh, gak penting gak tahu mangan ya kon. Gak mancagu kok. <laughs> kancaku. Kok iki mong. Ya wis mong wis tekan diae. Iki ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Rupane kok ngedol elemen. Hah? Kok nggo sepeda kok elemen. Iya. Sepeda rusak. Lah nang kok elemen? Hah? Nang Kok nang kedintang lho. Iya nang kedintang nang lurahe. Iku apa peno iki? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman semono iya. Kanak wong situ kan ah, karo. Tapi akeh ta enak ya Pak Dewi. <laughs> Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kowe iku melek aja mermai. Kero takon iku. Oh ngerti ndak kate bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaimu sing grogo iki. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Ora oh, takno wong pamong tak bingi koyo ngono, pokro ngene iku. Duru, sapa kon? Apa nih? Loh. Kulo yan. Iya. Kau dalu jeneng ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. kebayane polisi desa. Hmm, nggih, sampeyan kan banyak ta? Heh? Sing ngon banyak. Iya, kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak. Mangane kok ngos ngos ngos. <laughs> Riri, sabar ya. Nek kon itu masih ngusak aku nih kan. Mboten. Banyak iki yo, kanggo njogo lingkung aku kene. Nono wong liwat muak. Muak iki lho. Lawang tutupan. iya. Enten perlu dalu iki kali sampeyan kuwi lho. Hah? Enten musibah banget ten. Ndoren ndi Lah niku Bu Jemi. Oh, ya. Oh, sebelah Nggih, pejang Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Ojo pringisan kon. Ojo pringisan kon. Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon. Sampeyan lan opo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku loh mungkin. Nggih pecah. Sing sak pira pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. He? Katutan blandar. Pis. Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesti wong mati lah wong ketiban blandar ini. Nggih, ngene paku. Dibanding apa? Tokan benar iki, Eh, durung lere ini. Wau sareng kali kula. Oh, iki apa iki? Oh, iki apa? Tinggal ae, Kok. Hmm. Suara nyengek kayak rukun. Nanti ae kok kare kan. Wah, kan dalek awakmu nang omah jare wis budal kok. Ya apa wis kan lapor? Ya wis, soal iku mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi. Jemi ta Jumi kok iku? Jemi, Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lah Jemi. Wedo. Lah ane Jumi. Jemi iku wedo. Lanange iku biyen mopi ngoten. Terus iku mati ketiban. Ben eh, pasane Leo ngono lah kon ah, iku. Ane iku pamane Pleki. Kamu nang kiri ta iku? Lho iku Jemi iku Jemi lah peke rek ane ne. Lho, eh? Kere, sakane wong ah. wong oh, iku. Oh, tadi iki ngeten. Sampari. Omong mung lek rukun. Wah. Oh, ada Ini Niki supados mboten ganggu lingkungan. Iya, iya, iya, iya. Pun kula tanem niku. Lah, saiki ngene tak kandani ya. Tanem gene latar yu tanem. Sawah kang sapin, ngawur Ini Ngene arek ya. termasuk pemuda kampung ya ta nah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane oh. cepat aku termasuk kebayan Bayan. kebayan adalah polisi desa nggih nggih Pak nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik heh iku lho Pak Cangi atuh Pak Cari Pak Cari ya ta Pak desa nak pamonge. Kebayan cari, cari terus kepala desa. Eh. <laughs> kepala desa. Desa. Lah iku ono urusan dhewe. Nggih, dituku. ditutup eh anu dirapuri seneng seneni wong seneng temen kene malahan perintah nduk sampean iya apa ya wingi iki penduduk dikengen kerja baktos iya oh. <laughs> kok aja tri kerja baktos kerja bakti kerja baktos kangge nanggulangi banjir niki iya iya kote niku dijerokaken iya iya tapi enten udan kok omahku kok banjir terus lha iki apa sale gentengi mboten enten <laughs> eh gentengi mboten enten Gentay ke mboten tambah saken ya. Omong kok bakir iki omong mriki. Kok ora boleh bakir iki kok omong iki. Wong karo gentay ke ya wis ali wah bajune. Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng kata genteng nak kedah urunan. Lah ya ana gampang ri, kalau carane bijaksanane bayan. Iya, Pak. Omah bayan gendenge dicoplo. Paru. Ditekek nggonmu separo. Ngoten nggih saya ya. Dile nggonmu separo. Nggih, biasa lah Aku kapisen. Ngawur ae. Berarti sampean pamong boten bijaksana. Nah. Lho, Kenapa kebijakan ini kapan nanti lahir buat nggak ada Oh, ngono ya? Masih sampai kudu duduk Hmm, lalu apa main? Takut sini yang nono kebayang katun. Kebayang katun buat nono apa rakyat? Nah, oh, ngono dah. bayang lampun pelamanan. Oh. Eh, pelang. Eh, pelang. pengalaman. Eh, eh. <laughs> pengalaman. Pengalaman. Iya iya iya. Nek sampeyan tak Eh oh, sampeyan sak ngene ae ya. Nek urusan kene safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling delok lingkungan gak keco kene. Aja sampai ana apa-apa. Ngoten tenan kono. Iya, Pak. Boten apa kono. Aman. Aman iki. Lah meneh mbene mburi dino liya-liyane. Nek apa? Dino liyane nggih boten tenan apa mereka mburi iki. Iki batas tok iki batas tok arek kita iki. Wong keliling iku oh, Lah iya. Ayo jane <laughs> wah wah wah kon niku pamok kok kon kok jare nggih tak arani basmen aku niku sing ngajeni ambek bayar ngerti ya ngerti ya piro Hmm, Pantes sih piro regane? Eh, kok iku makelar ta kon iki? Kula ajeni ngoten lho. Ya iya mangargae. Cuma niki enten kisuran titi. Ono pari, ono pari. Nggih, yupi hmm. niku lho yupi. Yupi. Niku lah enggak ada wedhus. Oh, pi ada ya. Iya. Lah enggak ada wedus Pi ata pi a, nek pi a bocen blontang. Aduh, nek pi a bocen blontang iki tuwe. Yupi. Oh, pi a ya. Lah wedhus niku kata. Oh, terus? Lah kenapa? <laughs> Dalam di banting. Loh, kudu sakit berapa? Yang gini angun itu mau nggih sampean delok-delok. Hmm, iya ya. Tandurane pari-parin hmm. niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana komboke. Ya lan mestine. Kudu mbar-mbar kon cuculan kok oleh. Mestine bayar kudu bijaksana gak ana kandang. Iya aku. Hmm. Nggih. Kang seneng aku nek kon babung rek. Loh, Wisan anane bayan yen napa wong niku pamung. Wis sing berok niku lho sing daler niku. Berok niku. Niku lak gedhe ta? Iya, ya lanang iku lanang. Kan iki kula takon. Iya, iya. Wedhus niku lak gedhe ta? Iya, iya. Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Yo kabeh sak kojo awake iki. Lho sane. Yo awake siki lho ndak se. Salah. Yo ora ini ya sungune barang. Salah. Salah sampeyan. Salah sampeyan. Kandange. Hah? Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampeyan. Eh, Hei, omongmu kabeh ngapa sih omong mrek? Srekalan ngono mau ngurek kan nek. Lho niki bener. Tapi pijasanane bayan ya napa. Oh, Pak, tapi pijasanane bayan. Jamel kandang sing gedhe, ta wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten. Iya, ojo sawak wedhus mang ganggu lingkungane tonggo. Eh, tapi penduduk niki saged tetep. Lho, lak ngono. Muji-muji Oh iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Kowe muji-muji aku ya. Hei, hmm. eh, saiki keliling aku. Ati. Kenapa di? Daerah-daerah kene. Ana apa sampeyan teng keliling? Sak mungkin. Eh? Apa keliling? Saiki awan dikelilingi kok bengi. lali ronda-ronda ta. Awak kelele bengi turu. Si kok kwaleri. Wis rek kok mari dadi rek aku leren rek. Bayane biasane bengi torek. Oh, rek kono. Ah, mau bojone loro kok sik torek. Kok niku urut ta. Wah, kok so, niku. Dan. dan. Kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masa jadi wonten dong lho kan. Temen kan gak takno. Kok ngawur ae takno kono Pun nek mau ngene ngoten. Hah? Nang ndi? Dari keliling. Ngelingi apa sih? Yang delok iki lho minggu iki gerak nopo. Saiki sing ngeling iku bayane, lah kok nang aku yang mulai dhewe-dhewe. Tapi karena pendukung kan gak kuat. Gak kuat. Tapi jajanane bayan ya apa? Kok kok jajanan to ae kok. Wis yo apa sih rek, kok iki sebagai penerus ngerti ya? Oh, penerus saiki gong ngono ri. Lah mangke mangke dalu sing jagen sih. Oh, sing jagen. <laughs> Apa sing jagen? Sing jagi. Lah ngene. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta. Oh. Niki daftar. Anu, ah, bayan kentonge eh. Kentongnya Wak Sumo nih, Wak Sumo nih. Apa-apa? suki. Iya, terus? Ini waktu jauh buatan purun medal. Loh, apa aneh? Terus kok dituku akan ini apa? Itu arahnya memperkuda rakyat. Temen, kau oleh ngomong itu. Tapi penduduk ini tidak akan kudang. Kuda udelmu itu. Maksudnya itu ya, istilah iku mang merintah rakyat cara duwe duwe ngono ri didol manut panganan pangan dicacangan ngono ki Boten kene sak niki nggih. kampung wong Kecuali nek usia wis lanjut kan kuat jaga. Gak apa-apa. Gak apa-apa nek wis gempur kan. Ha, nek perlu diwakilno. Anake ta putune ya nek familine. Familine. Kek. Iya, tekek akeh. Ada nang ngawur kono. Nek masih suci wis kan gak ditukok. Iki lho bayane kan tegas. mambengi kaya metu wakilno. Ya ka sing jaga mambengi. <laughs> Tak apa-apa, wis kebijaksanaane bayang. No arek-arek guru bahasa guru atane sembara kok aku tok kon. Ya apa? Mak waras ah. Oleh oleh sumu. Oleh tengah sumu. Nggih nggih syukur tah. Iya iya. Rompo sing jaket priko. Wis juga karena. Nggih sama. Ya sampe nang Muntiani ya. Nggih kene kula sampean. Iya iya iya. Karena jeneng kok becek mawon dasun. Lah iku kudu diatasi tanggulangi iku. Nggih, dipun. Lah watu nika kula sambet rumiyin. Eh, watu nika. Nggih dicele damel dol damel bayaran anak kula sekolah. <laughs> Nggih nek kula pun panen watu kula sauri. Kene kepinteran ngomong kok bari kon kuwi. Wong oh, iku milik desa Kondol dol dhisik. Lah kon enten bari eh tadi kan bisa disauri. panen, panen watu niki. Panen apa? Watu. Mledoke gunung kelut nika watu gede-gede. Iya lah bledos e gak. <laughs> Dengkulmu ngono. Tak tangkeng kula sing aku. Nyeleng kok eh terus keling. Ah, watu rumah tangga didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jawabe waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turu njaba. <laughs> Nini. Lini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak. Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sana wis mangan ta? Wis mang mangan dhewe. Saya aku Iku apa sih? Iku malu, bandeng karo Gak tak gawe mangan tak gaduh. <laughs> Ado. Iya. Soale gak kerasa ta iku, Mang. Lho, opo? Oh? Mari digondol kucing. Mengkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa Kae, jadi kucing iki nek tambani wong loro mengi jadi. Iya. Nek sakarine kucing iki. Ah, ya syukuran nek ngono. Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimben ndek iki wae sing genah. Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. iku anu kucing lincah ya kok buka-buka iwak kok yo ngerti biasa sampean iku apa nek hmm. mangan hmm. iku sampean pakani male moro ae endi ya wis malah jumbu ya ha ngene ya kan kandhane tonggo-tonggo iku akeh sing aran uripe kok blontang ya harmoni sak lho panjenengan rumah tangga sing njaluk ya ngene lah iya hmm. nek paling membantu ku ketoke ayem heeh mm -mm, tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure iki lho ha kok gini kaya ngono ngrewu kene sampai niku jangan jaluk bumbu ketakon. Aku elek amun aten masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lha apa gung rapi kon. Kon lak lulusan SKP ta. Apa sih SKP? Eh, sekolah masak lah kon. Oh, iya. Saking pinter e. Iya ta, gak bisa pakai kon kayak itape Pakai gak karu-karu. Sampai niku duduk tape kok Apa? Makroni. Oh makroni. tape kape. Oh, meneh ben iri sing aja kon gawe wungkul ngono. Senyane ya samone iku. <laughs> Aku sampeyan nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. Aku takut aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampe aku takut juru kunci sapa sapa sing mati ku. Mau jok. Iku garo, sama gak tau untuk oma. Kau nak nyelawat pirang kilo sih? Ya biasa, sak kilo. Lah mau jok lima lah kilo gentek. Hah? Lima lah kilo gentek. Loh, arisan barang kok arisan beras? Ya kau nama no duit. Berasi ke bisa? Iya, arisan itu beras barang. Iya, tapi kondo tadi kini ngejok itu gak soro-soro nemen, kan lho. Eh, sembarang rundingan. sembarang itu nih gak rundingan, akhirnya ya mendol buri. Hah? Mendol buri. Ya aku mendalam buri. Nah, aku tahu pencuan sawat ini loh. Jadi akhir-akhir ini ketemu buri. Iya, jangan sampai anak gundel. Sebab rumah tangga ini diatur. Monggo. Eh, anu tak. Anak, anak mau kandek kandek. Yun. Kalau mau kandek kandek, weh. Kalau apa di padang uang tukang ngebang tebu ya? Cinten. Lo cak. Oh. Pangling. Sampe ah. ya? ya eh, eh, eh, Oh, Iya. Iya Iya. Kok apa sih? Apa? Kenara Pak Tohari. Nah, nggih nggih. Gak Lu lungguh dhisik tau. Lu Lungguh apa sing kene Hah? Lu Lungguh apa aku? Ya iku ele-ele wong ana nggone, amben-amben sak kene kene. Hmm, diambeni iku. Rencana nih tak. Di <laughs> rencana ke sini Pak. Kabeh ta. Lho iya cak, lah urusan omah iki apa iki? Omahmu iki saiki sak tanggone. Hmm. Kupan dipasang sendela kok. Wis yo barang syukuran malah kan oh, pasang sendela. Kok kutnya malah gak oleh angin. Malah gak angin bapak jelas. Ya sampe gak angin. Menimben nek no aturin cak nek sendela. Iya. Gak kon kae iki ndelok gak ono angin-angine. Ya malah awak putih kena. Oh, <laughs> sok Anak demi demi. Nang masalah cendal cendal itu. Tutu tutu tutu iku Berapa mas? Masalah mai. Oh si kapur cak. Si kapur, lu tak kapur. Lah apa masalah kapur? Tapi mbak, aku kalau ngomong apa sih? Ngomong apa? Lah kan itu ngomong apa? Dia apa sih ini? Aku mesti tahu cara Jepang itu. Iya, iya sewan, sewan. Oh, jangan sampai tuku dah iki. Wong kontrak kok sewan. Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak. Kontrak kena, kontrak lak 2 tahun. Kenapa eh. kan beli ini mana? Setahun, Pak. Mau setahun. Hitunganmu keliru. Iya, ini lho. Mulai Januari, pendak Januari. Lah iya, setahun. Setahun. Mm -hmm. Lewat. Lewat sepuluh. Dino ini malahan. Nah, aku beli ini jelas. Nah, sampai ini ya apa? Ya, saya tetep tak goni. Nah, jadi ini kurang. Nah, kalau ini sampai ini tetap goni, tambah mana? Ini lho, Cak. Ya, tambah dobel-dobel. Ini apa? Kenapa kau kira ini tahun? Setahun. Bicara siapa? Bicara bicara sampean. Nini. Lah apa, Cak? Lah iki kok tang sini iki. Kok dimojokan dedene. Kok niku ya apa gak kena dikerja? Apa oh, aja, Kontrak biyen kon tak kae irung tahunan dhuwit. Iya, sepurane ae tak kontrakno mes tahun, Cak Bontang. Kon yo apa? Kon iki kebutuhane arek-arek tak menuh kae opo sih sampean iki? Iya tapi lak kondol lho. Wong iki bojo dadi gendaan. Bentar. Wedi, wedi setan. Yo, belane ngene iki apa sih? Wis wis. Ngomong ngomong Pak Tuhari ngono. Tapi dino becik iki njaluk mrene. Weh sampean Sukaran lho warga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali. Kliru sampean iku ngene ya. Saran iki wis barang sing wis. Sampean apike menawa sampean kurang bener. Saiki nang gon tuanku ayo ngomong omongan nggo omah kono. Lah iki sampean dicantik warga iki Kang Sra. Iya iya iya. Sampeyan yo pacarane lah mbakku. Nggih kula sampeyan. Hmm, nggih, kon semoyo kirang dina. duit teko ndi kok mendal nang aku sih ya sampean yo yo kapan lah saiki kon sampe ndal duit mana enggak ya pokoke ana sampean iku piro engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho wulan iki ngarep wulan iki wulan iki gak wulan iki januari januari tono tangan sampean iki februari iya sampe februari iki enggak eh, februari <laughs> Ya saya cek sama sampe sampe. Wis mei mei. Ya mei ya apa ya? Dhuwit piro sih sampean? Saya ki piro? Dhuwit piro cek ono mari. Dhuwit opo kayak bayar golep ngono. <laughs> Eh sampe saya kita tinggal mulai ya. Ya sampe ronae ya. Punten lho nggih. Tak lho ya. Enggak tahu kita. sampe aku balik rene sampe kurung tukaran awas sampe nggo. Ya. Enggak wis ditenono nggo ya. Mm. Sabar ya, Pak Tuhari. Sabar lak sungan nambah aku takon. <laughs> Ah. Yo pokoknya <laughs> Nek diatur pajak kan. Lah wong arek sak ngono kae. Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak cak ya arisan barang. Lah aku kok lek ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok cak. Menimbeni ben wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya. Aja ngopo ngopo ngono. Aku iki murang-muring iso sabar ya iso. Ai. Kok buang kelambimu? Lah. Kok aku ngono kelambi? Kon Aja guyu. Maksudnya. Kono wis tak kandhani menimben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar tapi dina becik di tagi kontrakane omah. Mangane ta aku nyambut gawe aja sampe larang. Lah nyambut gawe mu nek pantes gak apa-apa. Nyambut gawe apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli. Ya enggak, yang remang warung gak gak ana nang enak dipait do aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan tak hmm. gowo anakmu lho gowo enak gak ngingoni aku tambah suwe tambah gak karu-karuan wis anak rewel nyingkir oh. hmm Dedek kon wong wedok. Kayu ta? Dedek kon wong wedok. Heh. Nek golek wong wedok aja guyu apa rek mangkel Ah, nek ngono aku ikhtiar, daya upaya dhewe aku. guyon, gak tau gegeran ini nang awak yo. Nangen nih kadang-kadang kangen keping kepedok, kangen omong, ngomong. <laughs> Eh, ah, pringas pringis yo. Oh, tak kapel kon gue. <laughs> Pringas malah apa? Malah apa kok pringas pringis? Kan dilok pening pun kalau. Wong prain cowong pringas pringis. Ya lah. Tiba-tiba mang ali sih rasaku lambene. Oh, makane nek delok sing mandeng ta. alis kok nanggep lambe. Ono apa kok rupane kok besar ngene teh? Wis. Kayak sandung ta? Nasi menjadi bubur wis. <laughs> Ya dipe, ya gak anu dipe dadi bubur iku. Lho, tambah cemek dadakna. Apa nasi menjadi bubur iku? Ya apa ya bubur jen gak kena dipercaya babat berat. Ya mbo jek karo jalan. Iya aku njaluk pertimbangan kok enggak. Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbelah ya, Mbak. <laughs> Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak omah. Ya periksa aja gak watu ae. Kontrak oh mak periksa. <laughs> Terus aku ngedono penyakit. Kontrak oh, omah rong tahun dadakno yum. Mulane gak dhewe ta. Iya iya. Cilik-cilik sampe terpesagi ngono, sing penting masih cilik nek dhewe lah enak. Heeh, ah, tapi kon dhewe balungan sih. Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sih. Ah, <laughs> iki ngawur. Ngene lho. Apa? Oh? Akhire yum wis gak lho. Omah piye? Nanti. Mbok mbok mulai nang Nanggone. Lho, ya kudu kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Mosok sih? Lho, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab. Lho, sebab apa kok melok kan tanggung sampeyan? Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Ya gak gak kena saiki kena meneh. Atu saiki dadi gak jero-jero <laughs> golek meneh ya. Iku anu iku kewajiban peno. Ya dirunding hmm. musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal. Lho. Sik apa sih omay? Omay wis entek. Lah mantek lha apa kok nggone ya golek liya. Kontrakan entek. Eh omay sik wutu. Aku main. <laughs> Lah omay wutu. <laughs> Lah tanggung jawab nah, <laughs> ya opo, oh, entek? Gumen bareko ya berbahaya. Lha ya. omai sing tak nggone kontrakan entek. Ya ditambahi ya. Karepku ngono tapi rene dhuwit gak ono. Ya opo. Lha pernah katanya kok dhuwit ta? Nek dhuwit tapi mau 5 sen. Lho, iki jalan buntu iki ya apa ya? Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Nanti kan nico kok ono gangi. Heeh, supaya nek tembusan ilang. Iya. Mm. Jalan buntu kok liwate ketatap. Lah ya iku. Dadi wis kentek anakal lah. Loh, tak mm. kentek akal ae nang sumber porong ae. Iya, cek dibalok nduk kono ya. <laughs> Oh, golek akal sih para duwe. Iya, iya. Anak peno kari pira? Anakku kari pitu. Lho sing melok melok makne, kan sing melok makne? Melok makne kabeh. bapak panjang. Lu enteng. Lu siapa? Lah enteng mana? Aku enteng mana sing berat. bapak soalnya dia aku gak nundung kok. Lah lah pung mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane nggo nang omahku mangan iso. Sore nami sokran. Mm-hmm. Bengi nami sapari ben Dumet, nek sak. Dumet, iso kok cacat jiwa tapi. <laughs> Ya bosen jeng dire wae, eh, wak ngono. Kok iso bosen barang. Oh wong iki duwe isin ngono iki. Oh. Nek bisa pindho ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep. Lah pira ping pira? Apa ni? Ping pira coba arek-arek jan. Wis ana ping 4 tapi iso. Ya ben muni bos. Lho. Wira iya gedisian kowe ini. Ya apa? Gak tak golek nak kalis ngene. Ya apa ya apa ini? Pernah tenaga wis tuwa nyambut jebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Eh pomo lak kungkum lak katuken. Iya, nyemplung kali ya. Iya. Ah gak iso ngulangi lho. Masuk arah wong jreb ngene tok diluk muncul. Jreb nek tiba wae dinek kena lompur. Lak mancep nek jero kene. Gak mungkin ya. Heeh. Gak mungkin, gak mungkin ya. Wong ngoli-ngoli ya gak kuat. Gak kuat awak koyo ngene. butuh duit kira sih kira-kira. Ya kira-kira satu-satu selawi ta. Ewu ta repes, ha? Ewu apa repes? Ya ewu sih. Ewu kontrak niku. Oh, pokoknya ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada ada anu mari kekeran aku duwe gaman landep. gegeran mm -mm. oh apa hasilnya lho iki digawe anu wong wong cek sakno kabeh cek moro cek ngekek duit tak warah lek aku duwe utang peno lho oh awakmu utang aku iya lha lek aku utang utang peno lak pantes iya peno utang aku gak pantes ya iya malah gak welas ngono iya iya gak kualik hmm, tapi sing mlaku ya ngerti Wah, wong tua dibijuk lagi. Iya, iya. Tapi ndelok sing liwat. Lah mulane ditelok dhisik. Hmm. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur ngumbulo ya. Heeh. Mm -mm. Ya. mumbul iya lah tak sabar dur mumbul lo supaya gak mudun-mudun lah malah kesang-sang aku balik Nek kon cepet nisor, tak cepet nisor mendek. Oh. Hmm. Aku mendek ya. Iya wis ta, wis mesti nangkara menjangan Nah, Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Kayak <laughs> sican cemet. Wis saiki ada kekeran. Lah ana wong sak mesti Pekoran apa sini ki? Nah, eh, eh. ya, soal soal duit ya, soal duit. Kon... aku ditang peno 100. Heeh. Mm -mm. Duit opo? Pakai 100 pakaian. Piro? 5000 saya. Lah kapan teh? <laughs> Wong butuh 100 kok engke 5000. 20 20. 20 ya. Golek uang, golek uang. Cuci lak tambah kita. Tak juta juga ya. Ya opo? Pedang. Perang. Iya, perang. Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landep. Iya. Aku sing gawa. Sing gawa. Oh, aku sing nagih. Eh? Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa. Sik-sik ya. Heeh. kan kayak nyewani pedang sepuluh ewe <laughs> iku saya bangga <laughs> pun menai sementara engko nek wis buyar dikai kerugian ngene lho tapi ojo sampe roka amanan jo iya iya hmm, iya iya oh iya, ta nek arep lawang heeh hmm, hmm. <coughs> aku ngancam kon iya iya carane ngene ya apa Ya apa genyai kau nih? Nek ana wong An. Oh, situ. Nek ana wong. Utang ya utang. Utang. Eh. Oke. Ya ana wong. Ya sepuran sepurane, Cak. Hah? Aku gak iso bayar. Ya apa? Apa? Kan jali sepuro mana? Iya. Wong e menggok mrene. <laughs> Anjane gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh. Kira-kira wong jereh iku. Wis kenceng rene lho. <laughs> Kene gegeran menggo. Lah penak nyekel pedang wae wedi. Oh, tak ditutune dhisik. Ya iki lho. Oh iki lho, lek iki sugih. Hmm. Ya apa? Ya apa? Penagih aku dah. Lho, gak ditagih ya wong utang. Bulan ngarep ya. Ya bulan tek wulane. Ya penak iku tebel. Ah, sabar iku ana batas e. kepingin putil wagon. Lho ojo ngono sih. Hmm. Sing sabar wong jeneng wong adakno. Ojo main gaman lho. Yo ya iki gak oleh nggih geger nduk embung gak oleh. Karepku gak geger tapi sing tepak semayam Ayo wulan maneh. Wulan-wulan maneh entek wulane. Ah, eh, eh, eh. Aku oh, tak wajo bisa nunggu. Sepulan di sini. Tengah petang. Kenapa gak tengok petang itu? Tak sempat lo baca dulu. kok ngomong cakap kasar kasar. Lo oleh cakap kasar, ngomong diutang-utang ya. apik balik no. semoyo semoyo lah semoyo lah ono semayane lah kate nggowo berarti barang ngene ngene kapan gak kok bacok nek kok bacok nang urusan lho iki ya bisa ngono mesti iso oh kena menen bareng gak nyek lah pira utang utang 20000 tak semayan ulun ngarep gak kanti koyo gak tau utang mbek wong iya udah ben ngelingo ben ngelingo wis cocok kate ngomong kok cek cek apa apa oh kon kok tak sebet pisan Oh, kok salah paham aku kudu lah ya apa butuh duit kan iya butuh duit tapi dadine bacek bet ngene ora aja pati lho iki lah iya ya apa Iya, Mas. Iso ngeketok gak? Alon dhisik ta, ah, kok. Susah wae tak batin pisan engko. Iki lak malah gegeran mbek aku sih lho. Tak kene iki. Tak sahurno wis. Ngono ta. Ya wis. Iki aku kapan nyaur nang Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe sahurno gak duwe. Iki lho wong, lek menawa dudu wong menawa iki. Iki lho. Apa wong? Ah, nyaur jagano kanca. Kae piye, Mang? 20. Ayo, iki. Iya kok dicek ta. Eh, turun kok iki mah. Ya kawan ya. Kurang enak ya. Lah tak sahur lho ono kuwi. Gampang mari perkara sahur. Bisa iki ae aku. Iya. Hmm. Ya. Tak ae bersih. Iya. Hmm. Hmm. Lho ya Allah. Iya. Wong sithik 20.000. Ya tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omah kurang. Lho. Kira sik isu ah. Iya. Sik isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. Ya meneh. Wis dituni ae. Iya. Meneh. <laughs> <laughs> Rezeki cek gampang nyere. Rezeki sak dalan-dalan. Iku lho wong. Iya eh, Ya. Ya. Hah? Ya apa? Iya aku saya dimulai. Nah, aku sepurane aku gak sanya harus saiki. Kok kon iki gak pisan gak pindho. Kan ah? Lho ya nek gak nyat cepet nyenteni apa? Kan ah. iya Ayo, sekali. Ayo. Ayo, cepet. Hmm? Ayo. Ayo. Apa bali? Ayo. Ayo, ayo. Iki apa sih? Apa yo suwe kae? Eh, bali Anjuli. Hah? Kau ni aku ni. <laughs> Ah, jumpa ke? Jumpa ke? Jumpa ke? Kau ni ni. Jumpa ke? Hmm, eh, apa? Mana nak pegang? Nak pegang aja. Kenceng kenceng lah merotot nang batok kungo. Ya, wis tak kira kira. Ah, lah, duit orang bulu lah eh. duit ni mah. Nek mangkon jopo duit jopo kape. Jopo kape, mang ya apa lagi mang? Lah tambah rusak bisa nak eh,